Dito lamang kami sa dilim Kasama nakaitim Bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim Tumatakas sa lagim Dito lamang kami sa dilim Kasama nakaitim Bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim Tumatakas sa lagim dito lamang kami sa dilim Tahimik na nakamasid sa'yo nakatingin Nakamatsyag ako habang tunog kang mahimbing Huhukayin ang malalim ang sariling nalibing Pagpaga ng hangarin sa loob ko madugo Saksakan ng damdamin at kutob gamit sulo Kapag naiinip sinusundo ko yung sundo Sinusubukan tuklasin tinutokso ko yung tukso Mga kusong nakiuso nakiusok tas siba Nakihigop sa aking tubo nakitusok ng sibat Uubo ng walang plema at dadaloy sa ugat Dadaling ka sa planetang mababasa sa aklat at palipad Kitang ihahatid sa alapaap Sariwa at magandang hangin lang ang masasagap Lilipad na palayo habang sa ulap nakatapak Mga paang humahakbang sa isip na malawak dito lamang kami sa dilim Kasama nakaitim Bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim Tumatakas sa lagim Dito lamang kami sa dilim Kasama nakaitim Bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim Tumatakas sa lagim Now I'm back at this again. You can smell the medicine coming at ya. Dropping all my fucking elements coming after. Homie, you know that we don't pretend. Walking on a distant land, eat up better represent. Got the message, so I go and brought the message sent back. Never disrespect, you know this is not a diss track. Don't ever go distract No, I'm not just acting. Let me answer, bring the question, tell me who's asking. By the way, I got my fellow ninja named Mackie on the way, so you know that this shit is really nasty. nasty. Go out of the way if you don't wanna get your ass kicked. Gasping out of it like I am on acid. Dito lamang kami sa dilim, kasama na kaitim, bubuga ng palihim. Kalmado lang kami at taimtim, patikim-tikim, tumatakas sa lagim. Dito lamang kami sa dilim, kasama na kaitim, bubuga ng palihim. Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim, tumatakas sa laging Nakatago sa dilim ng madalas lumalakas Kada pinapasa sa tubo patakas Papataas lang yung punta kahit bawal sa batas Kumakalas kaluluwa kada apak sa labas Utak pinapalaya habang katawan patay Tumutugtog sa minyong beat habang kami sumasabay Di paligid merong balak sumakay Kalmadong gagalawan walang pakay tuloy himay May mga balak na itim sa amin ay lumalayo Natataranta na sila sa aming tunay na anyo Mga galing sariling kalawakan Bumabalang sa mundo Kakaibang kaalaman Laman ng loob ng bungo Sila'y napaupo Balahibo'y tumayo Inabuso Kinawawag ang labasan ng dugo Dadalhin to sa taas at sa baba Ipabato Wawa sa akin negatibo Di mo matitenga to dito lamang kami sa dilim Kasama na nakaitim, bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim, tumatakas sa lagim lamang kami sa dilim Kasama nakaitim, bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim, tumatakas sa lagim Dito lamang kami sa dilim Kasama nakaitim, bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim, tumatakas sa lagim Dito lamang kami sa dilim Kasama nakaitim, bubuga ng palihim Kalmado lang kami at taimtim Patikim-tikim, tumatakas sa lagim Big up on yourself everybody for tonight As you say